Um, sot data 20, 20 maj. Ditë e martë, por mund ta themi me plot gojën iku dhe maji. Iku dhe maji. Po jo, mund ta themi pse jo? Se që iku iku. Um, ëh, sot kemi kemi uh, sapo ka nisur një sherr i vogël këtu në lidhje me le të hapi secili motin e vet. Kështu them dhe unë Pa Hapni motin tuaj Atëhere Kush do ta bëj motin i pari? Unë i kam të gjitha ditët me diell Unë i kam nesër, pas nesër, pasi pasnesër edhe deri të dielën Unë kam një rresht me, me, me diell Po sot si ke puna Oltës Sot e kam, sot e kam me vranësira mm -hmm. Olta po. Hapet në një Po. Hap, domethënë hapet në një, pastaj nga katra e mbrapa është diell. Po, fiks. Dhe vranësirat janë, domethënë vranësirat të përziera 1 2 3 dhe pastaj nga katra e mbrapa vetëm diell, po deri në deri në 1, ëh, kemi vetëm vranësira. Po. Do jetë e vrenjtur. Edhe pas kemi të njëjtin neve. Po. Pastaj, pastaj të enjten, premten, më fal, mërkurën, të enjten, premten, shtunën dhe dielën si i ke ti. Vetëm diell. Vetëm diell. Ndërkohë që temperatura maksimale të shtunën shkon 29 gradë. 29 me 18, po. Dëgjo, mhm. këtu ku e shoh unë, sot do të ketë pak shi diku nga ora 9. Nga ora 9. Po. Aty ku e shikon ti? Ku e shoh unë? Sot. Tani, tani duket sikur mund edhe të pikonte, po. Aha, pastaj do të jetë koha e mirë, do të hapet nga ora 12. Ndërkohë Lori, a moti yt është me diell gjatë javës apo ke vranësira, çka ke ti? Sot thotë s'ka shanse për shi. Aha. Dhe pastaj e mërkurë, e enjte, e premte Po sigurisht. Të gjithë duan që t'u dali moti. Bëjmë ti. Të dalin në radio apo të dalin edhe në realitet. Po. Ëh, kështu. Më mërzit që ç'ishte ai shi që filloi ashtu. Kur mi? Dje. Mhm. Ra shi mbrëmë. Pasdite po. Pasdite. Në darkë atë. Po. Në darkë vonë. Jo, ishte ora 9. Po, nga darka. Që binte goxha domethënë, pastaj nga mbasditja ishte një vesë e hollë. Ka Olta atëherë ka orën e kafes. Jo, po, jo. Mirë bën. Nice. Ishte një film i bukur dje që s'e kisha parë. Russell Crowe mm. me Ben Affleck, State of Play. Ah, po, e kam parë. Interesante, filloi në 9. S'e mbaj mend as nuk e kam parë. Po ishte me një senator që kishte një të dashur, ku duhet të çfarë kështu. Po ja s'e pashë nuk trua, nuk trua me gocën me mafia. Nuk më la. Aty mua aty kur filloi shiu, ndërsa ti pije kafen e buzëmbrëmjes sot. Fiks. Nëse. Atëherë do e nisim programin? E nisim. Kot bëmë llafe gjithë këtë kohë.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 Në vitin 1830, stilografi është patentuar nga Hyde nga Pensilvania. Në vitin 1860, Partia e Re Republikane emëroi avokatin nga shteti i Illinois, Abraham Lincoln si kandidatin e saj për president në zgjedhje. Në vitin një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër, Levi Strauss filloi marketingun e xhinseve blu me kopsa bakri. Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë, Jacob German nga New York City u bë shoferi i parë që u arrestua për tejkalimin e shpejtësisë. Kufiri i shpejtësisë ishte nëntëmbëdhjetë kilometra në orë. Në vitin një mijë e nëntëqind e një, erdhi në jetë shkrimtari dhe publicisti shqiptar Ernest Koliqi. Në vitin një mijë e nëntëqind e dy, Kuba fitoi pavarësinë nga Shtetet e Bashkuara. Tomas Estrada Palma bëhet presidenti i parë i saj. Në vitin 1916, qyteza e vogël Codell në Kansas të Shteteve të Bashkuara goditet nga një tornado. Qyteti i njëjtë ishte goditur dhe dy herë në vitin 1917 dhe 1918 në po të njëjtën datë. Në vitin 1932, Amelia Earhart u bë gruaja e parë e cila nisi fluturimin vetëm përmes Oqeanit Atlantik. Në vitin 1978, Mavis Hutchinson, 53 vjeç, u bë gruaja e parë e cila vrapoi përreth Amerikës. Asaj iu deshën 69 ditë për të vrapuar 4829 kilometra. Në vitin 1983 u publikua për herë të parë në revistën Science nga Luc Montagnier zbulimi i virusit HIV. Në vitin 1990 mbahen në Rumani zgjedhjet e para presidenciale dhe parlamentare postkomuniste. Në vitin 1996, kënga Until It Sleeps nga grupi Metallica doli në treg në gjithë botën duke përjashtuar Amerikën e Veriut ku doli një ditë më vonë. Në vitin 2002, pavarësia e Timorit Lindor është njohur nga Portugalia, duke i dhënë fund formalisht 23 vjet të sundimit indonezian dhe 3 vjet administratës së përkohshme të OKB-së. This is Club FM 100.4. Ora është tani 7:11 minuta miq të dashur, me klubin e mëngjesit, valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Hello, atëherë kemi edhe frymëzimin e Jerit në këtë moment, jepi Jeri. Dhe sot duke qenë se koha nuk është e mirë, frymëzimi të paktën mund t'ju japë vishuni trashë. Ide të mira. Trashun i vish. Sepse sot është dita bëhu milioner. Sot është dita bëhu milioner, miq të dashur. Vidhni një bankë. Për të ëndërruar, jo. Fillimisht, ah, nëse nuk jeni, duhet të ëndërroni sikur jeni milioner. Vetëm nëse nuk jeni, se nëse jeni nuk ka nevojë të ëndërroni fare, por nëse qëllon kush e di, Ose 10 milionë më thua ti, të reja. Të reja. Mm. Po. E kuptova. Okej, okay, atëherë ideja e frymëzimit është se sot duhet të ëndërroni sikur po jeni. Po prapëseprapë po them që edhe me 100 milion lekë nuk je milioner. Mirë, mirë. Se statusi i milionerit nënkupton diçka tjetër, po thua ai është një milioner. S'e di po, ne po e marrim kështu. Ose thua ai është miliarder edhe le të rrim rehat. Se po të kesh shitur një shtëpi për shembull, apo ku di unë çfarë, e ke mbledhur ca lekë gjëkundi kështu? Për momentin je milioner. Ke një 60000 euro në bankë, apo ku di unë çfarë, mund të kesh. Është për momentin. Ndonjë që i ka. Unë s'i kam, po e kam llafin, që prapëseprapë nuk mund të quhesh milioner se. Po, e vërtetë është. Por është ideja vetëm për një ditë. Unë pensionin atje 1 milion lekë në radhë. Një nënë. Më lër ta mbaroj si frymëzim, po, sepse është dita për të ëndërruar si milioner mm. dhe çfarë ndodh është duhet të të silleni si i tillë ose se çfarë do të bënit ah, ju nëse sot do të kishit kaq shumë para dhe më pas të gjitha këto mendime që mund të mblidhen së bashku mund t'i përdorësh si frymëzim dhe të punosh nesër të bësh. Që nga kjo si money on my mind. Kjo në një farë mënyre. Yes. Po. Shumë e bukur. Mirë, uh, faleminderit Jeri. Ishte frymëzimi për ditën e sotme, miq të dashur, dita për të qenë si milionera këtu në klubin e mëngjesit.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 Hey, faleminderit Ali. Mirëmëngjesi. Ëm, um, pyetje për juve sot në mm. klubin e mëngjesit. Është një pyetje e cila do jua drejtoj juve të gjithë këtu, do i përgjigjem edhe do mundohem, po që kam përgjigjen nuk ka një përgjigje strikt të gabuar apo strikt të, mm. të saktë. Ëm okay. um, zgjedhjet nga njeriu. Pra. Zgjedhjet e rëndësishme në jetë. Mm -hmm. Njeriu i bën me kokë apo me zemër. Ah, zgjedhjet ah. më të rëndësishme në jetë. I bën me kokë apo i bën me zemër. Si mendoni ju? Jo se si duhet t'i bëjë, po si mendoni po se ndodh në fakt në si në realitet. Si ndodh më shpesh? Mm. Nisemi nga zemra po nis, se e, e vështirë është që ta që ta përcaktosh. Që ta po, ndash. Absolutisht. Ndonjëherë gjërat kur po të përdorësh kokën, sigurisht me këtë nënkuptojmë që se mund të jesh edhe që i i marrëzishëm në dashuri për shembull, ndërsa zemrën e ke të ftohtë kallkan, kështu që më mirë Më mirë të mendosh me kokë në atë jo, rast. Jo, mua më kujtoi një shprehje, në momentin që ndal zemra vihet truri në punë. Mm. Tani mm. nuk teknikisht është kështu. Pra do thotë, do thotë kjo që që në fillim duhet përdorur zemra, dhe në rast se nuk ka zemër, pastaj shkojmë tek truri si opsioni B apo jo. Uh, jo se shkon në këtë lloj forme, por nëse nuk funksionon njëra, do funksionoj patjetër tjetra. Po mirë, ka një radhë ama. Mm. Se nuk thot në momentin që nuk funksionon më truri, pastaj mendoj me zemër. Absolutisht. Ëh, kështu që. Ti thua zemra e para. Po, a është e sigurt? Ë, në disa raste është zemra, në disa raste të tjera mund të jetë mendja. Për ty kush është? Prandaj them, në disa raste është njëra, por kam përshtypjen që më shumë do të rëndësishme në jetë njeri. Më shumë mbizotëron zemra kam përshtypjen. Ashtu. Se zbindet. Shprehja e famshme e Paskalit. Ngre krye më shpejt ndoshta. Ka arsye të veta që arsyeja s'i kupton? Për sa i përket anës së, së pasionit, aty lë zemrën. Atë zhvillon vetëm për po. për fundjava, do të thënë në pra, fundjava. Në fundjava se në disa momente mbizotëron. Dezim pasionin. Kurse në përgjithësi pjesën dërrmuese të gjërave përdor trurin. Është. Jam sa, më pëlqeu kjo fjalë. Guxharas. Po mendoni që njerëzit janë qenie racionale? E vështirë. Se njerëzit nuk sillen në mënyrë racionale, shumë shpesh po. Ne duam që të jemi, por ka momente që na del jashtë kontrollit. Si shumë ata për shembull në ekonomi sidomos, njeriu nëse do sillej në mënyrë racionale nuk do blinte kurrë kafe të gatshme. Mm -hmm. Do e mhm. bënte vetë në shtëpi. Do e bënte vetë. Se kushton shumë shumë herë më pak ta Dhe si çdo gjë tjetër. Po. Por që do të thotë ti je strikt racional. Do të thoshë jo, na s'i mirë. Njeriu është një pështjellim ndjenjash vazhdimisht, ëh, dhe nuk është se i ka gjëra të, të ndara dhe është një kufi që ti e di ky është kufiri dhe këtu un po e ndaj. Deri këtu funksionon zemra dhe pas kësaj funksionon truri. Mirë, e di pra. Këto dy ngatërrohen shpesh. Për shembull, për dikë, për shembull, duhet të zgjedhi se në nëse do do ta kaloj jetën në emigrim apo do kthehet. Shumë vet po. e kanë këtë dilemë. Shumë vet e din fare mirë për çfarë do të thotë. Është një rast që ti fillon dhe mendon me mend. Po ti mund ta mendosh për shembull me mend. Këtu kushtet janë më të mira, thua, qytetërimi është më i zhvilluar. Vendi është më i qetë, fitimi është më i mirë për të për të vegjlit e ardhmja është më e sigurt, shkollat janë më të mira, ku di unë se çfarë shërbimi është në këtë rast, duhet të mendosh pikërisht këto që thua. Të gjitha këto gjëra, ëh, të çojnë që ti thuash, jo more vallahi se nuk kthehem në Shqipëri. Po. Unë do ta bëj jetën time në po. qoftë edhe në Itali po themi. Diku pa ikur, pa ikur shumë larg. Diku mm. po, po kudo, sepse është, sepse me mend është më është më mirë andaj këtë ku di unë se çfarë. Ndërkohë që ka njerëz tjerë pastaj që thonë që ok, i di gjithë këto por që nuk duroj dot se plasa. Nuk kam marrë. Po e kam provuar ndoshta. Të njerëzit e ndruar shumë vite Jo, si gjë s'bëri pastaj val. Jo, unë prapë me atë jam që gjërat mund të bëhen. Mund të bëhet, bëhet kështu që. Në formën e pakryer, e ke. Një ditë. Nëse një ditë mund Nëse të po, bëhet. një ditë mund. Po, është pozitiv, është është pozitiviteti yt që na kënaq. Okej, miq të dashur, Altini i mendon gjërat me mend, nuk e vë fare në përdorim zemrën, sepse thotë se arsyeja është mbi emocionet supreme. Yes. Edhe edhe edhe Është kam një- përshtypjen ka e përsin, ndërsa Ieri nga ana e saj uh, i mendon gjërat me zemër, hipotetikisht, por kur jepet një mundësi për të për të jetuar në Zvicër, ja, ja. fillon fillon bën në fund trurin. Unë e thash që në fillim Blendi, pra që herë herë. Pra. Po më pikërisht, kështu që. Ora, sipas interesit. Unë nuk heq dorë as nga njëra as nga tjetra, më pëlqen kjo rrëmuja. Në vetvete, në vetvete ky qëndrim i Ierit është një qëndrim me tru. Kur ti thua që a do po, të shikojmë? A duhet të jemi realistë? Jo, duhet të jemi realistë. Kështu që unë mendova deri tani se si kam vepruar dhe më ka rezultuar që shumë herë të ndiqem nga zemra dhe shumë herë të po tjera nga truri. Atë na thuaj këtë gjë Ieri, në herët kur ndiqesh nga zemra mm. apo kur ndjek zemrën. Po. Si thotë Suzana, Suzana Tamaro, thuaj zemrës po. Mm. Va' dove ti porta il cuore, çështja. Mhm. Ëm Kur ti ndjek zemrën, si të ka dalë? Më ka dalë shumë mirë. Ka dalë shumë mirë vërtet. Nuk jam bërë pishman. Asnjëherë. Asnjëherë. S'ke qarë asnjëherë? Po kam qarë, po, por kjo nuk do të thotë që jam zhgënjyer, mund të jem lënduar, por jo zhgënjyer. A ke dashur ti ta vrasësh zemrën në një moment të caktuar? Ja. jam e lumtur që e kam. Hypnotized by the law of motion Music stop And the spell is broken Indiana miq të dashur, solo dancing në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur. Ora është tani 7 sa 7:30 minuta. Okej. Ehm, unë kam një kam një anagram, më falni, kam një, anagramën e kam pothuajse gati. Mhm. Po do prisni edhe pak për këtë, se po mundohem ta gatis mirë. Megjithatë tekstin e këngës ë uh, jemi gati që ta bëjmë në këtë moment. Oh, sa bukur. Është një këngë e bukur. Mhm. Mm Kam uh, shpresën e madhe Ieri që do dalë mirë dhe që ju do ta pëlqeni dhe gjeni. Është një këngë e kohëve të fundit, këngë që e kemi luajtur në klubin e mëngjesit. Mm -hmm. Ka mhm. qenë një hit, po them, dhe e pëlqyer. Dakor. Kështu që unë po po lexoj vetëm uh, dy strofa, mendoj që kaq do të mjaftojë. Një këngë romantike, miq të dashur. Çfarë do fitojnë uh, Olta kur të luajnë? Unë them ta nisim me një orë nga Premium Watches. Mm, Okej. Okay. Bravo Olta. Atëherë, për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches në 069 20 70 222, mundohuni të dalloni cila këngë është kjo nga këto këngët e kohëve të fundit e kam përkthyer nga gjuha angleze. Dakor. Drita të nevojitet Veç atëherë kur zbehet. Të mungon dielli vetëm kur dëbora kthehet. Mëson se e do veç kur e lë të shkojë. Gëzimin e kupton kur dhimbjen përjeton. Rrugën e urren, urren, veç kur në shtëpi do të shkosh. Do ta dish se e do veç kur ta lëshosh. Dhe ti e lëshon. Fundin e gotës shikon. Dhe për një ëndërr që zgjat shpreson, por ëndrrat vijnë ngadalë dhe largohen shpejt si një yll. Ti e sheh atë Edhe kur sytë i mbyll. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhe në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Mm. Bukur. E ke dëgjuar? Po. E ke dëgjuar këtë kohë të fundit? Kohë të fundit? Këtë këngën? Drita të nevojitet veç atëherë kur zbehet. Mhm. Mm të mungon dielli vetëm kur dëbora kthehet. Mëson se e do veç kur e lë të shkojë, gëzimin e kupton kur dhimbjen përjeton. Rrugën e urren veç kur në shtëpi do të shkosh, do ta dish se e do veç kur ta lëshosh dhe ti e lëshon. Fundin e gotës shikon dhe për një ëndërr që zgjat shpreson, por ëndrrat vijnë ngadalë dhe largohen shpejt si yll ti e sheh. atë dhe kur sytë i mbyll. Mhm. Mm S'është e vështirë Okej, okay, uh, kjo është uh, teksti i këngës për tani, kënga e momentit Kemi mbas pak ndoshta emrin fitues të një ore Nga mishtan të këprimi muoqis Nëse e dini cila është kënga, shkrueni tek 069 20 Yay! Hello. Ora është 7:37 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Kemi dhe Eldin nga Radio Taxi Classic, i cili na informon mbi gjendjen e trafikut në këto momente. You know that I'm a Jamaican. Mirëmëngjesi Eldi. Mirëmëngjesi Eldi. Si është gjendja e trafikut sot po, mëngjes? Po, ne kemi situata me trafik në këtë lidhje për shkak të motit që herë bën dhe bën dhe shi. Edhe kjo e vështirëson lëvizjen. Në tre akset kryesore dy janë me trafik, është rruga e Durrësit, me probleme nga semaforët e rrugës Lord Bajron, Zogu i Zi dhe pjesa drejt qendrës me trafik. I njëjti ritëm trafiku tek rruga e Kavajës, Pallati me Shigjeta, kryqëzimi i 21 Dhjetorit por dhe në ngjitje me trafik të rënduar. Për momentin rruga e Elbasanit është e kalueshme nga Gjuhët e Huaja, Ambasada Amerikane drejt Urës, rrugës së Elbasanit pa trafik, Dhe mund të themi unaza e sipërme për momentin nuk duket keq sepse vetëm një pjesë në afron drejt qendrës me trafik është vetëm rruga Hoxha Tahsim, të kalueshme Ferit Xhajko, rruga Dibrës, bulevardi Jeanne d'Arc të gjithë bulevardet nuk kanë trafik, zona e Tiranës së Re dy pjesë edhe këtu me trafik është rruga Sami Frashëri, pak më poshtë shkolla Edith Durham me trafik të rënduar drejt Sheshit, ose ura e drejtorisë së policisë, ka trafik rruga Sulejman Delvina, udhëtohet me trafik nga kryqëzimi i Komunës së Parisit drejt Urës pranë shkollës Vasil Shanto probleme me shumë probleme. Muhamet Gjollesha ka trafik të rënduar nga shkolla Vasil Shanto deri te kryqëzimi i 21 Dhjetorit i pakalueshëm. Okej. Faleminderit Eldi. Faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë, është Eldi Merolli miq të dashur e dëgjuat se si është gjendja në trafik. Ka probleme sot në mëngjes, kështu që merrni kohën tuaj si ju duhet. Unë jam gati për anagramën e ditës së sotme. Dakord. Kështu që pa pa pa. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, anagrama e ditës së sotme miq të dashur. E testuar me gocat. Që e kanë dëgjuar një moment më parë. Një dështim i madh për ne. Nuk kanë arritur as njëra as tjetra në rreth 1 minutë, 1 minutë e gjysmë që kanë pasur kohë. Që të gjejnë se çfarë është anagrama. Kështu që unë po e prezantoj për ju. Kjo është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan këtu në kryeqytet dhe është Boli Musman. Oh Boli, yeah. Boli Musman. Boli Musman. Dhe është një fjalë vetme? Është një fjalë vetme. Dhe ka qëlluar në shenjë. Boli Musman. Ku e ke gjetur? Miq të dashur, është anagrama e ditës së sotme. Boli Musman. Ha Jeri. Nuk ngatërrohet. Jeri nuk ashtu. Jeri provoi provoi musliman, po ka jo, jo, bë. Jo, bëra shaka për atë sepse më doli Mund ishte musli, musli, musliman, po. Kujdes. Boli Musman, anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit, miq të dashur, nëse i rivendosni këto gërma, në një formë tjetër, do të formoni një fjalë. është një fjalë e gjuhës shqipe. është një fjalë e bukur? është një fjalë, nuk do të thosha e bukur apo e pabukur. Jo si fjalë, për, për atë gjënë që mban, për vlerat që ka. Mm, nuk do të thosha që bukuria është karakteristikë e kësaj fjale. Nuk hyn tek bukuria me këtë. Jeri. Boli mos më sikur e di. Shumë e vështirë. Ha moj. Shumë e vështirë hë pra pse çfarë prisje ti? Në këtë të martë. Është një përshkrim i një njeriu. Her pas here. Është përshkrim i një njeriu. Mendoj që mund të fillojë me s, por përshkrimi i një njeriu. Është përshkrim i një njeriu që ka një karakteristikë të veçantë. Ky njeri është është ky, është i tillë. por që shkencëtarët planifikojnë që në 12 muajt e ardhshëm do të prodhojnë dritë. Do të do të prodhojnë dritë. Dritë ka bërë hidrogen. Po kemi dritë. Ç'na duhet? Materiale. Do të kthejnë dritën në material, në materie të prekshme. Ah. Ë, uh, wow. E-ja është e barabartë me MC Në katror, apo jo. Kjo do të jetë uh, që në, ka qenë vitin uh, 1934 në fakt që teorizohet se mund të ndodhi, por tani mendojnë shkencëtarët i kanë Që është e mundur? kapacitetin, po nëse ti do të përplasësh dy uh, fotone drite, ato mund të formojnë diçka që është është është diçka Midis uh, është elektron pozitron quhet. Mm. Një një çift elektron pozitron, pozitron. Mm. që gjithsesi është grimcë dhe është e formuar nga dy fotone që nuk janë grimca, që janë që janë janë dritë, Tam. janë energji. Kështu që nga energjia, nga diçka e paprekshme, ne do të marrim, do të përfitojmë grimca, do të përfitojmë Këto prej ari që quhen çfarë quhen elektron pozitronet. Mm -hmm. Elektron pozitron se duhet të lexoj këtu tash. Po, elektron pozitron, çfarë bëjnë ata është që që um, dërgojnë dy dy rreze drite, ndodh brenda në një kanaçe ari, mm -hmm. në një kjo. Po se duhet të ketë kushtet e saj për sa. Kushtet e saj ka laser, do, unë nuk i di specifikat, por që shkencëtarët mendojnë që i kemi të gjithë mjetet, e kemi teknologjinë që ne këtë ekuacion për herë të parë ta kthejmë ta kthejmë në realitet. Në realitet. Sepse nga njëra anë e ekuacionit ke energji dhe nga ana tjetër ke materie. Por ne kemi parë mm -hmm. nëpër mhm. këto filma futuristë. Në për, po, drita po mund të bëhet. Imagjino tash, ajo do jetë një grimcë e parë, por nëse mund të ndërtohej për shembull këto grimca mund të formohen si blloqe njëri me tjetrin, po them që të formosh diçka më të madhe që e mhm. shikon dhe syri njeriu, se këto grimca do të jenë shumë të vogla, duhen parë po, në mikroskop. Mhm. Por por që ekzistojnë. Do të ose do të ekzistojnë. Atëherë mund të bësh kështu, siç është ajo prej ari, Nuk e di, po e çmendur. Unë do vendosni të veshë. Kam shumë qejf që të prek, të prek dritë me dorë. Të prek dritë me dorë. Kam në dorë dritë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Pumped Up Kicks është tani apo e dëgjuam mirë atë? Jo, Sigurisht e dëgjuam. Pam. Okej, unë jem. A kemi një ndërprerje? Një reklamë të shkurtër. Mirë, faleminderit. Kur të kthehemi miq të dashur, kemi më shumë këtu në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Faleminderit Altin për këtë këngë kaq të bukur nga Ed Sheeran. Kygo remix I see fire. Ta na na na I see fire. Nice. Okay. Ah, uh, miq, do të japim pak tani emrin e parë fituesit në ditën e sotme. Kishim uh, këngën Let Her Go And You Let Her Go. Drita që nevojitet uh, veç atëherë kur zbehet, më mungon dielli vetëm atëherë kur dëbora kthehet. Nëse a uh, më kjo kush ishte fare? Dëfrimi. Dëfrimi. Bravo Dëfrim. Bravo. 212 mbaron numri fiton një orë nga primi Moçi. Dëfrimi ka gjetur tekstin e këngës për ditën e sotme, ishte i pari me përgjigjen e saktë. Faleminderit gjithëve që keni marrë pjesë, ka pasur pjesëmarrje të gjërë. Masive. Masive, thotë është fjalë e shpërdorur Altini. Ej, çfarë është kjo Altin? Shikoje pak. Wow. Çfarë është kjo Altin? Shikoje pak. Si sfungjer duket. Si sfungjer duket. Si sfungjer në formë vithesh. Normal. Është 1 2 3 4 si janë akullore. Jo më si 4 vithe të marrë. Ajo duket si si ca topa akullore, është akullore kështu me me një shije jeshile për shkakun. Ku ti thua? Po, me kivi, po. ku njëri ka marrë dhe tek tek dhe ka shkrir pak atje. Por çfarë është në të vërtetë? Është po, një pra, bim, është një bim, një bim prehistorike, një bim e lashtë. Ë mijëravjeçare që rritet në shekuj në shekuj në Andet. Kjo i bie të ketë jetuar edhe në kohën e dinozaurëve. Ah, ndoshta, ndoshta, nuk e di. Quhet është e butë, jareta, quhet jareta, nuk është e butë, jareta. Është e fortë. Rritet rritet si një kërpudhë e madhe gjigande e gjelbërt, mbi të mund të ulesh, njerëzit mm -hmm. përdorin edhe për t'u ulur, edhe për t'u shtrirë në një futen në mbrapa. Është e fortë. Është e fortë, po, është e fortë mban ajo. Dhe çfarë ndodh është që nëse ti e grin, uh, mund të mund ta përdorësh atë për të ndezur dru, për të ndezur ah, zjarr. Zjarrin. Mhm. Po, wow. Po, sikur e shef në këtë formë duket shumë e butë. Duket e butë. Brenda është e drunjt, si thua, është në familjen thon ata. Ëh. Është Boli Musman anagrama. Boli Musman. Tani e vështirë. Unë thash diçka. Ju thash që që që është diçka që përshkruan një njeri. Është një fjalë që përshkruan një njeri, i cili ka një specifik të veçantë, ka atë gjë në vetë. Është e pandërgjeshme. Ndoshta, mm. njeri, po e di çfarë? Çështja po është që një boli musman, gjasat janë që ta takosh natën. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Në orën e dytë të klubit të mëngjesit miq të dashur do të zbulojmë se e dashura e Kim Jong Unit oh, është gjallë, është gjallë. Oh. Kishte ndodhur diçka e tmerrshme në Korenë e Veriut para një viti, ë uh, thuhej që një turm e madhe me njerëz ishte pushkatuar me urdhër të liderit suprem dhe mes tyre dhe një këngëtare e njohur e muzikës së lehtë koreano veriore. Mm -hmm. Në ato festivale që kanë ata, e, Tam, që koncertin e pranverës, apo diçka. Flitet që kjo. Dhe flitet që kjo ishte me të pushkatuarit, po sepse kishte qenë e dashura e Kimit dhe ai mm. në një mhm. moment kishte dashur ta E kupton. Është qafa. Po. Por më sa duket deri në këtë rast është mënyra e vrasjes. Zemra. Po. Dhe jo trupi. Është vërtet. Mënyra e vrasjes ka qenë e tregoj pak më vonë se si është vrarë ky grup. Ëh, uh, por, por Por tani për tani, tani për tani ka dalë që jo, ajo është shfaqur sërish në televizor. Oh. Ah. Dhe ka falendëruar liderin suprem për mbështetjen që i jep artit në Korenë e Veriut. Kështu që të gjithë, domethënë dihej e vdekur, dihej e vdekur prej një viti dhe tani kemi videon që ajo është gjallë dhe nuk e kanë vrarë. Po është si kokrra e mollës, do të thosha më tepër si një kajsi e vogël koreano veriore, por gjithsesi, do ta shikosh pak më vonë gocën. Po. Është e dashura e liderit suprem. Wow. Wow. Let her go. Let her go. Kjo ishte kënga miq të dashur në tekstin e këngës sot në mëngjes. Ëm um, e kënduar nga Passenger në klubin e mëngjesit. Let her go. Ora është 7:56. Well you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit. Ora shënon 8:07 minuta. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ndërkohë Olta do të na thotë se cili është fituesi i anagramës ose cila. Është Eva nga Tirana 674 i mbaron numri fiton Eva, kontroll të plotë. Eva 674 Eva në 674. Bravo. Eva. Sonambul. Sonambuli ishte anagrama e ditës së sotme. Bravo i qoftë Evës. Anagrama sapo mbaroi, censura për ditën e sotme ka një klip Altini, kush është uh, i ftuari për ditën e sotme? Shpëtim Nazarko. Shpëtim Nazarko miq të dashur, mezi presi ta dëgjojmë. Dhe tani fjala e censuruar në këtë mëngjes. Hapini veshët. Stop censurës. Dhe në qoftë se brenda 10 muajve, këta kanë dhe një rezultat që ka zënë shumë herë më tepër drogë se ju, kërë kërë minister, është kërë minister Atëherë, oh, edhe një herë për debatin e drogës, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, edhe një herë flasim për drogën. Kaq shumë kemi folur për drogën, më duket se është droguar. Edhe po ta kishim pirë, drogën s'kishim folur kaq shumë. Opinionet janë të droguara sa s'ka shumë drogë. Atëherë, zoti Nazarko, zoti Nazarko kam përshtypjen unë që në këtë rast është duke e mbrojtur qeverinë, duke duke thënë diçka në lidhje me uh, se sa shumë më shumë këta kanë zënë, pra Fushia po, sa më shumë drogë. Fuqia kapse e policisë ndaj narkotikëve. Kjo tregon që ky kryeministër është diçka pozitive. Kam përshtypjen unë thotë zoti Nazarko, le të shikojmë nëse ju arrini të dalloni eksaktësisht fjalën që ka përdorur, nëse e gjeni, jeni fitues. Dhe në qofë se brenda 10 muajve, ky ka dhënë rezultat që ka zënë shumë herë më tepër drogë se ju, ky kryeministër, është kryeministër... është kryeministër pip, është kryeministër pip, Po Sa gjëra do të thonë siç janë. Jo, dakor. Sa ka kapur më shumë drogë, ka kapur më shumë drogë. Po, valla. Ka një Kjo qeveri si magnet droge për shembull. Nuk është që ajo qeveria tjetër ishte e shtyheshin, këto tërhiqen. E kupton? 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Kemi një temë që po diskutojmë sot në radio në mëngjes, zgjedhjet e rëndësishme në jetë, bëhen me tru apo bëhen me zemër? Kjo është pyetje për ju. Ka pasur shumë njerëz që përgjigjen në faqen tonë. Ja ta, ta largojmë çik këtë të censurës. Largojmë çik të të këtu. Ojta, faleminderit. Ehm, um, zgjedhjet e rëndësishme në jetë bëhen me tru apo bëhen me zemër? Kemi Julianin që thotë me tru bëhet zgjedhja e mm, duhur, por më parë duhet të njohësh veten a ke tru thotë. Ë, uh, me tru thotë edhe Dona, wow. Erlisa ka shkruar me tru normale, ndërsa Matilda shkruan të dyja duhen përdorur, por më shumë truri gocat E Dona, Juli, uh, Juliani është djalë, po er, Erlisa, Matilda, Silvana, ë uh, thonë truri. Truri. Unë mendoja unë edhe prisja që ju goca më romantike, ndoshta, ndoshta jo. Shiko, por kur e shtron pyetjen në këtë formë, të gjithë duan të thonë trurin. Unë them me zemër. Por e vërteta nuk është gjithmonë ashtu. Me zemër pra, njeriu nëse nuk për shembull, më fal, uh, midis dy punëve, mm. midis dy punëve. E zëmë, është një një punë të cilën ti e dashuron. E, e dashuron njeri, po kjo puna e ka rrogën, po themi 50000 lekë në muaj. Mm. Okej? Okay? Dakor. Është një punë tjetër, të cilën ti e urren. Është një punë e ndyrë, sepse duhet të mashtrosh, duhet gënjesh, duhet, e kupton, duhet të bësh reklama, a ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Gjëra kështu. Dhe kjo rroga është 150000 lekë. Mund të jetë trefishi. Trefishi. Madje. Tani me tru sigurisht do bësh atë punë që është trefishi i rrogës. Apo do të zgjedhësh të bësh atë punë që e dashuron vërtet, një gjë që e ke me pasion me qejf. Edhe po të vësh trurin, thell thell, nëse do e vendosësh ti trurin. Thell thell. Ti thua që del në të njëjtin përfundim si me zemrën. Jeri jo, merr jo, kohë, merr jo, kohën e nevojshme, merr 3 sekonda. Po unë e dëgjova Blendin me vëmendje. Iku 3 sekonda. Po, po ta mendosh mirë mirë dhe thell thell, vërtet mund të të joshë puna që ty mund të paguajë trefishin e pagës dhe normal është joshëse. Po po. Por nëse ti do e mendosh më thellë këtë gjë, domethënë nëse do të hysh më në brendësi. Më në brendësi. Atëherë do kuptosh që ke humbur veten gjatë rrugës. Ke humbur veten, por ke fituar një makinë të re Eri. Po, po nesër ti jeton në një shtëpi më të mirë Eri, në një zonë më të mirë të qytetit. Ti nuk e di se kush je pastaj. Ti udhton në Francë Eri. Do kesh probleme, mund të kesh depresionin më të lartë. Mund të bësh punë që bën me zemër, po s'ke. Mund të shkosh në Kanë Eri. Po. Unë personalisht në Brazil ja, dhe gjithmonë kam zgjedhur punën. Kan si kan uji apo kan si kanoçe e thën shkurt. Po, mund ta marrësh në një kuptim. Unë unë më shumë gjasa kam që shkojmë në kanoçe se sa të shkojmë në kan, po nejse. Ë? Jam dakord me ty. Okej. Kështu, ok, mirë, uh, na ka shkruajtur Romelda, shiko ç'emër, Romelda, thotë wow. sigurisht që me tru duhen bërë zgjedhjet, pavarësisht se në shumicën e rasteve përdorim zemrën E thotë sikur të përdorësh zemrën është një gjë e keqe, e keqe, pavarësisht se domethënë nga rrethana, nga kushtet këto përdorim se s'kem gjë. Një zgjedhje që të bëhet siç duhet, duhet bërë me tru fillimisht, duke i shtuar edhe ca doza të vockla nga zemra. Zemra si me tru si, kripa, domethënë, po, pak a shumë. Nuk e di, mua më duket si sikur në thelb të gjithë kanë frikë nga zemra dhe prandaj largohen me logjikë. Truri thotë tani, deri tani kemi 6 veta që kemi lexuar mesazhet. Ëh uh, dhe janë të gjithë që thonë për trurin. Domethënë 6 me 0 për trurin, asnjë për zemrën. Vetëm ta grinë sa. Për shembull e ndan, në moshë të re thotë bëhen me zemër, në mm. moshë të madhe pa diskutim me tru. Elona ka shkruar në këto kohë që jetojmë ne, më së shumti duhet bërë me mend Eri zgjedhja. Po, po, duhet të duhet të kesh pikës të shkon më mirë, po kam përshtypjen se ke ke një lloj të drejtë Elona. Ëm um, Edona nga ana tjetër s'kam uh, s'kam më të bukur se sa të shëtisë sot e dashura me ma... s'ka gjë më të bukur se sa të shëtisë e dashura me makinën e saj, thotë Vasoja. Po nuk e di çfarë lidhje ka kjo. Ëh, uh, ka filluar të dashur, kush e di. Debat më duket një Me kokë, thotë uh, Mirjani, ndërsa Erigenti thotë normal që zgjedhjet duhet bërë me tru. Kështu. Edhe Rajmi thotë më shumë me tru, më shumë duhet, thotë pastaj varet nga situata. Okej. Okay. Mund të na shkruani më shumë, ka tek faqja jonë në në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, keni vendin aty që mund të shtoni komentet tuaja, miq të dashur. siç kanë bërë shumë miq të tjerë sot në mëngjes, kështu që zgjedhjet e rëndësishme në jetë bëhen me tru apo me zemër është pyetja për ju. Ndërkohë që dëgjojmë tani muzikë në klubin e mëngjesit ora shënon 8 e 13 minuta. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 8:18 minuta, është ora në këtë moment e ju jeni me Club FM në 104, Blendi Jeri Altini, Olta dhe Lori janë këtu me ju miq të dashur për t'ju uruar një tjetër ditë të mirë. Është 20 maj data sot. Iku dhe maji kemi thënë është e martë, por uh, as partners në klubin e mëngjesit kemi luajtur dhe ka qenë veçanërisht uh, ditë me fat edhe për uh, këtë person për Sokolin, pasi ka gjetur që kënga që sapo u dha ishte kënga e ditës. Bravo. Sokoli ka numrin që mbaron me Dhe uh, ai ka qenë duke folur për kryeministrin në lidhje me këtë debatin e madh që është mbajtur gjatë javës kaluar. Le të shohim nëse ju gjeni fjalën eksakte që zoti Nazarko ka thënë. Dhe në qofë se brenda 10 muajve, ky ka dhënë rezultat që ka zënë shumë herë më tepër drogë se ju, ky kryeministër është kryeministër Është një kryeministër super. Është një kryeministër Po. Për drejtëse, po jo. Për jo, për drejtëse. Po. Po pra nuk e di, nuk e di tash. Është një kryeministër me s, okay. Në rregull. Nëse gjeni fjalën eksakte, që zoti Shpërtim Nazarko ka përdorur. Do fitoni një dhuratë nga Korres. Korres, një produkt bio nga Korres. Një Korres. Okej, okay, shumë mirë kjo. Shumë mirë. Ehm um, Në rregull. Dhe mos ia fut kot. Jo. Jo, jo, absolutisht jo. 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur për të luajtur me lojën e fjalës së censuruar këtu në klubin e mëngjesit. Ehm um, lajme nga vendi. Dhe jo, do, e, nga nga vendi, nga vendi yni i njohur si Koreja e Veriut. Po. E ke parasysh. Po thosha pak më parë. Po, për të dashurën. Për të dashurën e tij. Që mendohej e vdekur. Po, mendohej e vdekur. Po. Çfarë ka ndodhur është që para para ca kohësh. Ë uh, e dashura e Kim Jong Unit, liderit suprem të Koresë së Veriut, një këngëtare popi atje, U tha se është vrarë. Le të mhm. themi Beyoncé e Koresë së Veriut. Po, është vrarë atje. Ë uh, në një ekzekutim masiv me automatik. Mm -hmm. Është kjo vajza këtu që shikojmë në foto. Këtu duket si punëtore. Si punëtore, po. Si punëtore. Po duket ti parë të ka shumë treg. Është është në fakt është një videoklip Altin, është një videoklip. Ë uh, ku Ku punon kjo? Në kombinat. Po pra, ka është video, po pra, janë ah, janë akoma në komunizëm, e kupton apo jo? Këngët e këtyre janë janë këngë komunizmi, por Hyun Songol, quhet kjo Hyun Songol mm. dhe Hyun Songoli, ëm çfarë kishte bërë? Ishte që ishte dyshuar si e dashura e liderit suprem mm. dhe kishte marrë pjesë në ca darka sekrete ku merrte pjesë ky bashkë me gruan dhe ca të tjerë dhe mendohet mm. që stili i jetesës dhe argëtimi që këta bënin mm -hmm. mund të ketë qenë pak i shthurur me këta këngëtarët e kupton tash imagjinoje paria e vendit kjo këndonte dhe këndonte këndonte dhe këndonte pra mm. këndonte dhe këndonte pra po këndonte bashkë me gruan e liderit suprem dhe me ca të tjerë këndonin të dyja këndonin bashkë pra të gjithë kapeshin dorë për dorë Dhe mendohet që edhe zonjusha, zonjusha dashnore, këngëtare e njohur, ka vdekur në këtë vrasje masive të ca artistëve për të fshehur, për të fshehur veset e zonjës së parë ah. dhe zotërisë së parë. Aha, mos më thuaj që ah. zonja ishte e përfshirë. Pra. Po, oh my god. Sa po e tha Altin, ku e kisha mendjen. Jo, jo, unë mendova që më zonja ishte, pastaj zonja ikte në shtëpi Dhe vazhdonte Kimi. Dhe vazhdon festa pastaj. po këta qenkan komplet familje e shthurur. Ideja është këtu Altin që ë uh, mendohej që zonja kishte vdekur kjo këngëtarja, por dje është shfaqur në televizor. Shikoje këtë video që dikush e ka regjistruar dhe është shfaqur Mund dhe ta dëgjojmë Dëgjojmë dhe ne se si këndon kjo Por ky është klipi i saj Më i ri Më i ri I xhiruar në kombinatin e tekstileve Ja se si do tingëllonte Klubi i Mëngjesit Miq të dashur nëse do ishim në Korenë e Veriut Jam gjallë Mi mira Si jam, si jam i mira Jam për vetën të me Ok, mjaft me këtë Tash le ta le ta provojmë, le ta provojmë një video tjetër. Ndoshta ndoshta kjo nuk është, ndoshta në këtë video zëri i saj del më del më pak i trashë. Ëm, um, ndoshta ta dëgjojmë se si është vërtet. Oh, po, po, po, po. po na bënte orarin. Nice, okay. Uh, kështu që është shfaqur, pra është shfaqur e gjallë edhe një herë uh, e dashura që dyshohej për e vdekur. Mm -hmm. Dhe uh, Korea e Veriut ka thënë që ata që mendojnë që neve i kemi vrarë këta artista nuk është e vërtetë. Me automatika shu janë psikopatë të vërtetë. Thotë, "Ne Thonë ata, përdorëm gaz. Asë nuk asë një që ne bërë. Ne bërë në ndonë. artistë kanë qenë të përfshirë aty, se mund të ketë bërë ndonjë përjashtim, ka lënë gjallë vetëm këtë. E, ndoshta. Kam përshtypjen që këtë e kishte qejf ai, po, kishte një pra. vend të... Një vend të veçantë në zemër për të. Mirë, kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit miq të dashur. Uh, Song Young Vol është gjallë në Korenë e Veriut. Si e kishte emrin? Song Young Vol. E ju mor fryma çka. Se i qëra. Qa po shërti alti, më nuk po shërti gjë. Po të gjoj olta, nuk po shërti asun. Wow. Janë dy vajza koreanoveriore. Që vrapojnë. Sepse kishin bërë kishin bërë sherr, ishin zënë me njëra tjetrën, është pjesë nga një film pra. Edhe edhe për ta ndarë sherrin vendosin që të bëjnë një garë vrapi. Në oborrin. Okej, lëri, lëri, lëri të vrapojnë edhe pak lëri. Opa, u rrëzuan, edhe pak. Po gjitha kështu bëjmë vrap këto në Që, që nga interesant të pas, bëjmë pak vrap bashkë. Ky ky filmi më mirë. Oh. Është më i bukur kur e dëgjon pa pa pa pa kam përshtypjen unë. Ashtu mund të nxjerrësh përfundimet e tua? Po gjithsesi. Po, në radio dëgjojnë më mirë në fakt. Kam përshtypjen se po. Po, nejse. Uh, miq të dashur, ne jemi me klubin e mëngjesit tani këtu në Club FM në 104 edhe në ekran Club TV dhe Jeri ka një histori nga Korea e Veriut Gazmora Jo, jo, nga Korea Ndalmi nga Korea e Veriut për sot Ndalmi për sot Elam, okej okay. Unë do të tregoj historinë e një maceje e cila dje ka pasur ditëlindje oh! Dhe pse është në qendër të vëmendjes Edhe shtatë E ka emrin Popi A si thuhet maces Se edhe 100 nuk i thuhet apo jo? Edhe 7 po pra edhe 7. Po edhe 100 mund t'i thuash sepse kjo mace dje e Blendi në pra. vitet njerëzore i bie që të ketë mbushur 114 vjeç. Kur jo, 114 vjeç në vite macesh, se jo, në vitet njerëzore, po, sepse në vitet njerëzore i bie pastaj që i bie që të jetë 7000 vjeç me me vite macesh. Jo, jo, po s'është që është ndryshe raporti. Po pra do të shumëzosh me 7. Në vitet e maces ajo bën 24 vjeç, Ti ja më bën shumë, është piqumë. Pra Popi dje ka bërë 24 vjeç, prandaj thashë ka bërë 24 vjeç. Dhe është macja më, domethënë më e vjetër në gjithë botën, është pjesë e librit të rekordeve Guinness. Okej. Dhe ka një sekret, të paktën zonja që e ka rritur. Zonjë, ti që e ke rritur. Tre ka Margaret Corner, ajo që e ka birësuar Popin kur ishte vetëm 5 vjeç. sepse e kishte dikush tjetër, ajo ndroi jetë dhe më pas Margaret e ka marrë dhe që nga ai moment dhe deri tani ajo është përkujdesur për Popin. Ndërkohë, dje uh, Popi bënte popi. ushtrime, duket sikur shkon në palestër si puna e njerëzve, por Popi. Popi ka. Në pra. cili vendi ndodhet Popi? Në Burner. Deklaratat e Macës. Tha një gotë verë në darkë, tha pija. Në Dors. Domacia dhe përgjithësisht mish peshku. Jo, bën ushtrime që kjo ishte shumë e habitshme. Popi bën ushtrime. Bën ushtrime me ndihmën e zonjës së saj. Ai edhe ulet kështu më. Bën pompa. Ja mund macja Popi. Popi, popi, popi. Ka një dietë specifike dhe preferon vetëm mish kebab. Okej. Okay. Kjo po është normale, nuk e di këtë, është normale apo jo. Normale, po çfarë do hajmë? Megjithatë, është në qendër të vëmendjes sepse uh, pikërisht është macja që ka jetuar më gjatë aktualisht. 24 vjet ose 114 vjet. Faleminderit, po i bie të japim Shish kebab asaj, edhe çaj është tjetër, edhe ushtrimi fizik. Kebab. Okej, okay, mirë, faleminderit. Uh, Miq të dashur, ne sot në mm. quizin tonë me seri në klubin e mëngjesit do të flasim uh, gjuhë të ndryshme nga bota. Mhm. Mm po në fillim fare do të fillojmë me turqishten. Oh, sa bukur. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Në turqisht Adam, ëh, mm -hmm. domethënë njëri nga këta. Ndërkohë që në Bibël e dimë që ishte i pari fare. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për t'u shpallur fitues Në turqisht, Adam do thotë njëri nga këta Njëri nga këta çfarë mm -hmm. Njëri nga këta çfarë Domethënë Adam Ndërkohë që e dimë që në Bibël, në Zanafillën Adami Kelis, Kelis, miq të dashur, mirë se keni ardhur Trick me tetë e 20 minuta jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së miq kemi një pyetje për juve sot në Club FM, ne ju kemi bërë këtë, këtë, këtë pyetje. Këtë tri. Zgjedhjet e rëndësishme të jetës, bëhen me tru, apo bëhen me zemër. 069 20 70 222 për mesazhet tuaja. Mund na shkruani edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, pra zgjedhjet e rëndësishme të jetës bëhen me tru apo bëhen me zemër. Dhe kanë shkruar shumë njerëz. Kristina më shumë thotë, Ëm, um, nëse se kanë filluar debat me njëri tjetrin, njerëzit po, te Facebook. Po, po, ka po, një mm. diskutim më shumë me tru, më shumë duhet thotë, pastaj varet edhe nga situata, është Raimi. Mhm. Çfarë emri? Raimi. Raimi. Wow. Raimi. Kemi Gazmendi që mm. thotë të gjithë thonë me tru, pothuajse të gjithë brenda vetes e dinë që nuk është shumë e vërtetë kjo. Tani dhe Ilda thonë se ne duhet të mbahen në balancë 50 me 50, sepse Për situata të ndryshme duhet të japësh zgjidhjen e duhur. Kur uh, duhet racionale, përdor trurin, por kur bëhet fjalë për ndjenja njerëzore, atëherë zemrën kalofshi bukur klubi, na thonë këta të dy. Faleminderit Eltoni. Gjithashtu. Mm. Eltoni thotë me mendje se tru ka dhe gomari. Pyet vajzat për shembull kur e zgjidhin, kur e zgjedhin një mashkull, e zgjedhin se e duan direkt apo ngaqë ka makinë dhe pastaj edhe mund ta duan. Po që ti fillon dinë tani. Është vënë, është vënë në mendje truri sepse ka bën llogari ai që. Krijon ca prototipe që të gjithë njerëzit janë kështu. Do të gjithë vajzat janë ashtu. Po, të gjithë vajzat janë kështu ose të gjithë jo. meshkujt janë ashtu. Ka vajza që kanë jo. makinë vet për shembull. Po. Ai kanë makina të bukura. Shumë më mirë se një mashkull. Po. po. Kanë ca fuoristrada. Po ca Volkswagen, ca Fiat. Ua kanë blerë. Të dashurit e tyre, më fal. Ja mund ta kenë blerë vetë, mund ta kenë blerë vetë. Po. Mos kritikon. Ka edhe ashtu edhe kështu dhe kjo është e bukura e jetës, që i gjen të gjitha. Se njëra nga ato i tha mirë pra se e blej vetë. Ehm. Po. Ose ja mori pak nga pak. Shaka se nuk janë të gjitha lekiste. Ka dhe me euro. Ëh, Edona shkruan tani, të gjithë kanë makina, mos ehm, Mos e ktheni po, vetë që është kryer dhe anasjellta, thotë se ka ka çuna thotë që s'ka makinë. Gocat po shohin ngaqë ka makinë. Mm. S'është gjë kështu si surrat. Po, po ka makinë të bukur. Nëse. Okej, mirë. Varet se makina të del tani. Varet nga makina. Që është i gatshëm ta provojë. Okej, mirë. Ëm kam uh, një histori këtu, jua tregoj mbas pak më në detaje, por uh, një zotëri në Manhattan e ka emrin Anton Purissima. Oh, Anton Purissima. Oh. Ka hedhur në gjyq për çdo qindarkë që ekziston në planet. Ka shkuar në gjykatë dhe ka mm. ka bërë ca padi, ra padi civile. Tan. Po. Ku akuzon ca njerëz për për dëme që janë bërë këtij dhe kërkon njeri 2 undecilion dollarë. Wow. Unë po ta them siç e lexoj këtu. Është hera e parë që lexoj. Undecilion është janë 2 undecilion që kërkon ky, që janë shifra, pastaj është e ndjekur nga 36 zero. Wow. Nëqoftëse milioni ka 6 zero, kjo ka 36 undecilion. Një undecilion është një me 36 zero mbrapa. Po. Oh. Po tani më bëre shumë kureshtarë. Më bëre shumë kureshtarë. Pse po i kërkon kaq? Po i kërkon njeri sepse i kanë rënë në qafë njerëzit. Çfarë i kanë bërë pra? Po çfarë i kanë bërë ta shoh, pak më vonë. Dakord. Praktikisht asgjë s'i kanë bërë, por që ta marrësh vesh ti, ai nuk është dhe aq mirë. Ah, okay. um, kemi tani një lojë miq të dashur të fjalës së censuruar. Violeta fiton produktin nga Korres, pudër për fytyrën me multivitamin. Uh, oh, Korres. Korres. Këto produkte Korres janë të gjitha natyrale. Mhm. Mm Bio, 100%. Ehm. Para se të largohemi. Më thuaj pak, icon? nëse do kemi një icon, po do ta pyesja Oltën nëse na e kanë gjetur kur themi Adam. Kur del në pazar në Turqi miq të dashur, mm. mund ta pëlqesh një rrogoz që shitet atje. Ë, tamam rrogoz. I thua. Po sa e ka fjatin? Ah. Sa e ka fjatin? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Kur ta pëlqeni një rrogoz atje në pazar, mos harroni të pyesni për fjatin. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Ora është tani 8.57, po shkon 8.59 um, Dhe gocat kanë menduar një sharadio Dua që t'jua jap juve, keni vetëm një minutë kohë uh, Për ta mbajtur, kështu që tregohuni të mira Do mundohemi Kjo do varet nga ju në fakt, se të shkafet jenë Para se të fillojmë edhe me Po. E shijova për një moment dhe do të trishtuam shumë. Kush e parashikoi saktë? Do ti të do ti shikoj. Ti Olta, ti ti e parashikove saktë. Jo, jo. jo. Ajo e kishte Lori, po. Lori më. Lori kishte. Bravo Lori. Lum Lori. Na thonë edhe shiun. Faleminderit shumë. Ej, jeni në orën e 3 të klubit të mëngjesit këtu në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-së miq të dashur, ju përshëndesim. Sot një pyetje për ju, në jetë njeriu zgjedhjet e rëndësishme duhet t'i bëjë me trurin apo me zemrën? Mund na shkruani në 069 20 70 222 069 20 70 222, një grua shumë e zemëruar në shtetin e New Yorkut me mjekun e saj gjinekolog, mm -hmm. por uh, para se të shkojmë atje dua që Olta dhe unë të bëjmë ca punë shtëpie në lidhje me pyetjen e dytë nga turqishtja që kishim kur ti pëlqen një rrogoz atje në bazar Kemi edhe skeletin hmm. që ishte sharadio jonë, e ka mhm. gjetur Gerta e para, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, Bravo Gerta. Po, okay, në rregull. Mirë, ë, uh, mund të bëjmë një tjetër pyetje nga turqishtja? Dakord. Allah Allah! Tjetër. Hajde. Ndoshta nuk duhet kisha ngrënë aq shumë bakllava dje, se tani po më dhemb barku. Më çoni në Hastane. Shpejt. më çoni në Hastane. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çfarë. Kam ngrënë shumë bakllava turke sa po më dhemb barku, më çoni në Hastane. Tani do të shkoj. A po çimo po. Më çoni në Hastane, dy opsione ka. Kujdes, miq të dashur. Çfarë mund të jetë? që kjo ta bënte. Quhet Rinat, uh, Rina Drey, e ka emrin kjo, ka lindur dy çuna, kjo ishte fëmija e tretë. Kishte lindur dy djem më parë dy me, me operacionin uh, cezarian. Ah. Dhe ky ishte fëmija e tretë dhe kjo donte për herë të parë në jetë provonte ndjesinë e një lindje natyrale. Donte e kishte ishte fiksuar 100% që këtë fëmijë këtë herë do ta lind. Po më duket se nuk lejohet. Për vërtetë. Urdhëro? Më duket se nuk lejohet. Nuk lejohet. S'ti jot më. Po pra, kjo është tash Po, ha, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Jo, jo, s'ka. Dëgjoj. Po lëre. Jo, jo, na shpjego për këto punë grash. Ha, pra, ha. Nëse i pari bëhet me operacion dhe i dyti duhet. Ose ai. Apo i treti. Sepse çfarë ndodh është kjo Altin që në qoftë se ti bën një operacion cezarian, kjo kishte 2 35 vjeçarja të mëparshëm, mm -hmm. i treti duhet të vijë gjithashtu me operacion, operacion. cezarian. Sepse nuk mund të shtrëngohesh, mm Aq shumë sa ç'duhet të shtrëngohesh në një vend që ke një plagë të mëparshme, sepse mund të çash mhm. ca gjëra. Nuk ke probleme të tjera. Mund të grisesh, domethënë. Mund të grisesh. Ëh, ashtu siç siç nuk duhet. Kështu që kjo ça ka bërë është, kjo nuk e dinte këtë, me sa duket. Edhe ka shkuar në dhomën e lindjes, po themi atje, në spitalin Staten Island University Hospital në New York, Dhe si shkruan New York Times, ka qenë në sallën e operacionit duke iu lutur mjekut. I ka thënë të lutem, i ka thënë dua që ta bëj. Të lutem vetë të lindë. Të lutem mos më çani barkun prapë. Po nuk bëhet mi zonjë, nuk po bëhet. Ajo i ka thënë të lutem, ka thënë ai mos fol. Të lutem mos fol, ka thënë ah, të lutem mba qetësi. Dhe dhe pastaj ka vazhduar duke e e prerë me me bisturi dhe duke nxjerrë uh, fëmijën që ka lindur djali i tretë, mm -hmm. gjithashtu i shëndetshëm, mm -hmm. gjithçka ka shkuar perfekt Përmajtë. Po, dhe ajo tani që ka dalë nga spitali, ka hedhur në gjyq doktorin me gjithë spital dhe sa ka bërë. Sepse sepse thotë unë doja, e ma hoqët tash. Si ta bëjmë tash? Prapë thotë Edhe një herë tjetër provoje. Po, më kushton shumë. Provoje se e njëjta gjë do të ndodhë. Kjo prova më kushton shumë. Problemi është se ka rrezik mi zonjë. Ka rrezik më po. Tani me ligjet që kanë atje, Mjeku nuk mund të të operojë me zor. Oh. Në qoftë se ti kërkon mm. të lindësh, që të lindësh ashtu siç do lindësh, dhe në fund fare të drejtën me trupin tënd e ke ti jo mjeku. Dhe në qoftë se ti refuzon, më shumë ka një mm -hmm. ka një ligj ata që në qoftë se personi refuzon trajtim mjekësor, atëherë mhm. mjeku nuk mund t'i japë trajtim mjekësor. Edhe edhe në rast se shkon deri në grisje, më. E kupton, nuk do ai që trajton. Edhe ajo rrezikon po, veten. Po, po, po. Dhe ti nuk e shëron dot me zor kundra vullnetit të vet. Mhm. Ka po. njerëz për shembull që për arsye religjioze nuk duan të po. shpohen, nuk duan të priten, nuk duan ku di unë tani. Po si ti e bën? Nuk duan të marrin transfuzion gjaku. Është e drejta e tyre tek e fundit. Po mirë, po dikur po vendos ai. Po të lindë edhe në shtëpi, po pse çka ku jemi ne? Po shkon në spital i dorëzoj. Ajo do të shkonte në Staten Island New York University Hospital, kështu që e lam këtë muhabet. E lam. Kështu që mund të Do marrim vesh se kush do fitojë po. gjyqin. Operacioni shkoi shumë mirë. Faleminderit shumë. Shifemi në gjyq. Një ndat, po. po. Te zonja Eni. Ta shikojmë. Ti ndau Arditi tani. E pashë si që kishin qitë dhe te lajmet atë Ishte, ishte zënë njëri tek Te Shihemi në gjyq sa është ajo mhm. po Edhe kishin qitë dhe në lajme që E, gjëja më e shpifur që kisha pa me një Nice, okej Ku e gjejmë? A? Ku e shohim? Ku ta gjejmë atë? Në... Pas kemi humbur Po, nuk e di tash, mos më bëj të them në live që do jem pishman. Lady Gaga, jo, jo, nuk mund ta dëgjojmë këtë këngë, se kjo kënga është E kemi bërë një herë këtë muhabet. Çfarë është kjo? Është këngë tjetër kjo. Do you want. Castle in the Snow. Kjo ishte Lady Gaga me R. Kelly. Ah, s'e kishe dëgjuar ndonjëherë? Thashë se ishte ajo kënga që i kishin bërë ashtu ata. Okej, le ta dëgjojmë. Ai vaja. Dim se ç'po bëjmë miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Ora është 9:20 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë Jeri, mm -hmm. gjëja është aty tani. Gjëja, miq të dashur ndodhet në tavolinë. Gjëja është një gjë. Se çfarë është gjëja? Duhet ta gjeni ju me, po. Por ndodhet në atë fletën e letrës atje. E siç mund të shihni në, në ekran ata që mund të shohin uh, në ekranin e Club TV-s, ka e ngre, gjëja e ngre një një centim nga sipërfaqja e tavolinës. Letrën. Letrën. Mm -hmm. A që të thotë që gjëja? Gjëja ka ka një far volumi, po themi, ka një far. Jo shumë të madh, kuptohet. Jo shumë të madh. Mm. Oh. Ai sa ta ta ngre një gung të vogël në copën e letrës, po çfarë është gjëja? Është Mund të dërgoni pyetjet tuaja në 069 2070 222. 50 foto tek Art Center për atë që do të vijë i pari, me përgjigjen e saktë për gjën, është një set fotografik profesional ku ju do të shkoni, do të hyni në studio dhe një fotograf do t'ju bëj foto. 50 copë pasaj do t'ju jap me vete. Një kujtim i mrekullueshëm. Dhe ju pasaj këto mund t'i shpërndani tek miqtë tuaj, pozat tuaja të bukura, ashtu siç keni qejf. Pra është dhuratë për juve, 50 foto tek Art Center tek Blloku në kryeqytet. Për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë se çfarë është gjëja, aty poshtë letrës 069 20 70 222, 069 20 70 222. Gocat pak më parë kishin uh, një fjalë miq të dashur në mm -hmm. radio, ishte skeleti. U zbulua. U zbulua Jeri. Ndërkohë kemi fjalën tuaj ende. Kemi fjalën tonë tani. Ë uh, ne ju ftojmë e ju sfidojmë që ju goca bashkë me dëgjuesit të na gjeni fjalën për cilën unë dhe Altini ram në një ujdi për një herë. Jo të vockla, po të vogla. E kemi të dukshëm. Të vogla për varet ka po. të vogla, të vogla. Ka të vogla, të vogla. Ka disa masa. Po. Të mëdha. Është i thyeshëm. Si material. Është i thyeshëm si material, po mund të thyhet. A fillon me A? Jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo je komplet gabim. Jo, jo. Madje larg duhet. Si don fare me A. Madje Jeri s'ka A fare. Po mendoja për diçka që kam mbrapa supeve. Së këtë të Me së kë fillon Së kë fillon Në fjellat është Me së kë Së kë Me së kë fillon Së kë Nuk ka më si ide S'ka s S'ka s S'ka s S'ka s Shumë njerëz i kanë Dëgjoni të gjithë um, Këto janë gjëra që Janë të nevojshme Që njeriu i mban Sepse i ka të nevojshme Apo Tani e bëre të thjeshtë fare Apo Apo i mban dhe për qejf Dhe paraqitje ndonjëherë. Domethënë mund të kenë janë dy funksione. Oh, Njëra është nevoja, pra dobija që ato paraqesin për njeriun, por gjithashtu, gjithashtu mund të jenë edhe për qejf, mund të jenë edhe për paraqitje, për imazh. O sa të thjeshtë, o. Sa të thjeshtë e bën. Së kë të të? Së kë të të? Po s'i ke vetëm ti në studio? Vetëm unë i kam. Po, unë i kam. Të studio. Dhe i ke përpara syve. Mirë, Keep the Faith është nga Bon Jovi tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Kjo nga albumi i tyre me të njëjtin titull i vitit 1992. Ja ku vjen tani për ju me uh, si e ka emrin ky? Torre, Torre, Torres. Uh, Torre Dream. Jo Torre Dream, është shumë jo. Bateristi i Bon Jovi. Po oh, ja, rrova. Ha. Ja rrova. Ha. Unë them dëgjojmë këngën. Okej, okay, dëgjojmë këngën. Dakor. Filori. Ne shkojmë në pub, miq dashur. Apo në pub, si thuhet, në pub apo në pub? Në pub, në pub. Vetëm ikim ku duash ti. Po, ta mbajmë uh, pubin në në publik. Okej, okay, uh, faleminderit. Uh, Olta, në lidhje me gazin e madh që na shkaktove gjatë këngës. Dua të pyes nëse ka ndonjë fitues në lidhje me kuicin tim nga turqishtja sot. Kur unë ha shumë atleta. Baklava dhe më dhemb barku, kërkoj që të më çojnë shpejt në Hastane. Po në spital, në spital. Në spital, po, në banjo, kanë thënë në banjo. Vërtet. Është Altini dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo Altin. Jo ti Altin, s'ke shanse. Dëgjoj tash. Ai Altin, është Altin tjetër. Po po po, e di e di, kjo kjo është më e lehta. Kam mm. pastaj një kam pastaj një të vështirë, por kjo është më e lehta nga të gjitha këto të turqishtes. Okej. Kujdes, jeni gati për më të lehtën. E doni që unë të ngjitem në këmbë për në galeritë e Hagia Sofias? Aha. Hagia Sofia. Wow. E ke parasysh është ajo xhamia e madhe aty. Po. po. po. Unë nuk ngjitem në këmbë në oh. Hagia Sofia. Unë dua asansor. Asansor. Qeshin, qeshin juve 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Nuk ka asansor Do të gjejmë një asansor për ty Jo, asansor Se nga të në komplet Ajo domethënë gishti i Hasanit. Hasan Sor. Nuk po flasim për gishtin e Hasanit. Nejse. S'është me H, është me A. Hasan Sor. Hasan Sor. Duket pak si korçarçe. Hasan Sor. Po, pra. Nejse okay. Ehm Mirë, uh, kanë uh, thënë për gjënë. Kanë thënë mm. opsione të ndryshme në lidhje me gjënë, por nuk e kanë gjetur. Miq të dashur, kujdes. është diçka organike. Dhe domosdoshme. Tani nuk është e zakonshme, por un mund ta merrja atë gjën nga tavolina siç është aty, Ta fusja në gojë dhe ta haja, jo. Jo, jo, Blendi. Edhe unë do bëj. Unë do ta haja. Vërtet? Me kënaqësi madje. Unë mund ta do ta haja, po. Atë që Shiko se do ta bëni pasi ta gjejnë. Po, po. Nëse ajeri do ta hante me kënaqësi madje. Në vërtet. Ky është ndryshimi mes nesh. Do ta hani pastaj? Po, po. japim fjalën. Po. Është një gjë që mund të hahet. Nuk është një gjë e zakonshme. Por zakonisht pihet. Por zakonisht pihet. Pra tash nuk është e zakonshme të hahet, por mund po, të hahet. Por të paktën un kam ngrënë si këto. Po un kam ngrënë se ndryshe s'të thosha unë që të mm. hahet, s'vë provë këtu. Ke ngrënë si Eri dikur. Kam ah, parë kam ngrënë. Nuk është vapor. Është mirë. Nuk është vapor. E mirë është. E mirë është. Sot nuk më the si e ke si e ke kafe, si ta kam bërë. Un. Po ti ti. E kam eh, shumë të mirë sot. E kam pak të ftohtë tani me thënë të drejtën. Se kjo është kafja e parë. Kisha pirë një Nescafe në shtëpi prandaj. Ah. Kisha bërë një Nescafe vetë dhe isha çik kështu. Me dozën e plotë. Eh, jo, ai filloi që në un nuk e di të kam thënë ti po. E kam thënë unë, që e kam filluar ta bëj edhe në shtëpi, kështu që. Po atë nuk e bëj kaq të mirë aty. Se ti se ç'ke ti, se si ma bën, kështu po. E bën me me shumë dashuri Olta prandaj. Po hidhem një copër nga shtëpia jote. Të ma bësh edhe në shtëpi, neskafen. Po, varet sa paguaj. Jam i martuar Olta. S'ka problem. Sa për dieni, ja po po. Gjithashtu kam edhe një vajzë Blendi. Edhe unë kam një djalë. Mirë krushq i kemi. Oj, da sa vëmë të mëndë edhe unë i martuar jam, zërë, s'ka problem. Mirë, okay. Ë, uh, faleminderit Olta. Do ta shikojmë këtë punë. Kënaqësi. Kur të kthehemi miq të dashur do të kemi ja, tekstin tekstin e këngës në klubin e mëngjesit. Do të jetë uh, kënga e dytë për sot po, dhe është e bukur e kam uh, për rininë këtë këngë. Shumë shumë për rininë. Oh yeah! Mirëmëngjes, mirëmëngjes um, 9.38 minuta në këto momente Jeni me Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së e gjeni këtë program miq të dashur çdo ditë unë jam Blendi këtu bashkë me Erin Mirëmëngjes Kemi edhe Altinin Mirëmëngjes Mirëmëngjes Altin Kemi Oltën Mirëmëngjes E, Ta bëjmë bombën. Atëherë, nëse Faleminderit. Nëse këtë vit zgjedh të shkosh e të shplodhesh në njërin mhm. nga plazhet e Bodrumit. Mhm. Mos harro të veshësh majo. Oh, patjetër. Patjetër. Ma po s'duket dhe aq e vështirë. Jo. Nëse vendos të shkosh e të pushosh në njërin nga plazhet e Izmirit, po themi. Mos harro të veshësh majo. Edhe atje? Edhe atje. Edhe atje. Majo, kujdes. Majo, kujdes. 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Belek, Majo, Stambol, Majo, Ankara, oh, Majo oh, oh. Majo, Antalya, Majo, Antalya, Majo ha. Qa? Analia, Majo Shë? Po, ok Kemi tani këngën e ditës sot miq të dashur Teksti i këngës i dyti për sot Ky është një tekst kënge mm -hmm. që është eh, e re, i ri. Është tani, akoma. E ka vetë fundet. Akoma duke vazhduar, akoma në hit parade në këto gjëra, domethënë, nëpër të. Është çfarë dëgjojnë të rinjtë e sotëm. Dakord. Ky tekst kënge le të shërbejë për prindërit. si një zbulim në fjalët e këngëve që të rinjtë dëgjojnë fëmijët e tyre. Okej, okay, unë thjesht e kam përkthyer. Dakor. Mos vrisni mesazherin. Bëj shaka. Nuk është dhe aq keq, po që nuk vrisni këngëtarin. Po. Ose këngëtaren. Ose këngëtaren. Atëherë në 069 20 70 222 i pari që do identifikojë këtë këngë do të fitojë një dhuratë. Jam fluturimi mbi të cilin hipën ndërkombëtar. Prehri im ulëse e klasit të parë. O vajzë, që të re, që të udhëtosh rehat. Sepse unë e di për çfarë femrat kanë nevojë. Kur nga New Yorku në Haiti fluturojnë, kam vula buzëkuqi në pasaportë. E kam të vështirë të shkoj. Kam qenë rrotull botës, gjuhën s'e flas dot. Por prapain, prapanica jote goce, s'ka nevojë për shpjegim. E vetmja gjë që më duhet të kuptoj është a do më flasësh me fjalë të pista. Më fol me fjalë të pista. Më fol me fjalë të pista. Më fol me fjalë të pista. Këto dëgjojnë kalamajtë. Sa mirë. Alamet tekstin. Ala alamet tekstin. Alamet tekstin. 069 20 70 222. Ëh, ngrije pak të tetë altin. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjesi, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike drejtpërdrejt këtu nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në kryeqytet. Po vrejmë uh, Oltën dhe Altinin që kanë një bisedë që po bëjnë që do të jetë patjetër më e rëndësishme se kjo që po them unë këtu në radio. Kështu që le të vazhdojmë me bisedën e tyre. Shpresoj të kalojmë tek zona e Oltës. Po. Kjo radio e çunave ishte skeleti i syzeve. Bravo. E gjeti, fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë, Ashtu. Mirë, a i kthehemi edhe një herë normalitetit këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur, kanë gjetur se çfarë ka aty poshtë. E kanë gjetur, thamë një gjë organike. Wow. Dhe është një kokërr kafeje. Le ta shikojmë ndërsa Jeri e zbulon. Në fakt, oj, janë dy. Që kanë dy më shumë. Apo se nuk e kanë gjetur atë. Ne edhe hamë edhe pimë pak. Ne hamë edhe pimë kafe po. Unë vetëm e pi. Edhe kur më ngec në fyt pastaj kthej një gotë ka në kafe dhe pi. Kështu, um, Olta, duhet që të shpjegojmë tani të gjithë gjërat që kanë ndodhur sot në program. Fill e për pe. Jepi. Unë po shpjegoj vetëm gjërat që ishin para programit. Hajde, ha. Nga programi e këtej ia lëmë kolegut. Okej, okay, dakord, dakord, jepi. U çova në mëngjes. Hajde mirë, e dëgjoj. Do të çfarë ore? Të gjithë. Ama të shpjegoj diçka interesante Altin. Janë ca çuna të këqinj, janë ca çuna të këqinj që si Altini, bëjnë një lojë. Këta çuna, nëse do të kapeshin, do të arrestoheshin dhe do të binin në burg në fakt. Por mm. Eh, deri tani nuk janë arrestuar dhe nuk kanë rënë në burg dhe videot që këta regjistrojnë nuk e identifikojnë këta vetë, sepse po, pra, kanë dalin anonymous. Çfarë bëjnë këta? E dini çfarë? Jo. Kanë uh, marrë një makinë policie. Tan. Ëm. Um, e i ka dritat edhe gjërat e tjera dhe dalin xhiro natën dhe ndalojnë njerëz. Jo. Si policë ë, gjoja. Për gallat. E kupton për gallat dhe pastaj ikin. Ëm ehm, dhe sapo kanë hedhur një video. Kjo video ka marrë qysh tani, ë momentin që ka dalë, domethënë ka mbi 1 milion e gjysëm klikime. Po që i oh, tregon këta, i tregon këta duke ndaluar një kamion në mes natës. Edhe tallen me njërin atje, i cili me sa duket Ja ça ndodh kur merr një prostitutë ti idiot Edhe ikin, kaq, e lanë atë shtrirë dhe u larguan Të post, uh, videon e kanë postuar në Këto rrjetet sociale, ku të mund se çfarë mm. Dhe kanë bërë bujë të madhe Por nuk dalin këta me fytyrë, se këta do binin në burg për këtë që bëjnë. Po, pra. Për impersonimin e një oficeri policie. Ndërkohë që po shikoja tek gazeta sot te gazeta Shqip e sotmja mm -hmm. për një zotëri që e bën këtë në Shqipëri, që ishte kapur dje në Durrës, po. Oh. Oh. Ishte ishte lajm ishte lajm i nuk e di në në cilën nga këto ishte, po në mos te Shqipi ishte tek Më duhet ta shikoj te Mapo po e shikoj sot në mëngjes. Po gjithsesi, ishte ndaluar në Durrës me makinë pa targa, ëh, mm -hmm. pa patentë. Edhe u jep oficerëve të policisë ca letra që gjoja ky është i antidrogës. Letrat ishin në anglisht dhe serbisht. DEA. Wow. Anglisht dhe serbisht? Ang anglisht dhe serbisht ishin uh, letrat që për. E ne unë ishin në gazetë, nuk e gjej dot tash. Se ku është? Sigur ky ishte polici, polici antidrogës. Sigur ky ishte polici antidrogës, po. Dhe ky zotria nuk kishte fare të bënte me policin. Ky ka qenë një nga dëshmitarët në ata tek uh, gjyqi i Azem Hajdarit, për vrasjen e Azem Hajdarit, dhe ka precedent penal të mashtrimit të vjedhjes, e ku di unë se çfarë dhe vazhdon që sillet vërdall me me me të njëjtën gjë. Me një makinë pa nuk ka hequr dorë. Me targa fallco me gjëra kështu dhe kur i ndalojnë policët, ë uh, u jep letra sikur është i antidrogës dhe e bukura fare që bashkë me letrën e antidrogës fut brenda dhe një 10000 lekësh. Ah. E kupton? Edhe tash i shikon i thonë shefo. Po prandaj po them tash. Ai jo, ai është i pavendosur. Tash ti, o, oh, do ja bëj 10000 lekëshin. Edhe ato letrat mund të jenë falso. Menu picash, për shembull. Ose ti do do bësh ti anti drogës, po do futesh 10000 lekë, se po s'je anti drogës do futesh 10000 lekë. Kush është normal? Kështu që i paqëndrueshëm, e kanë arrestuar. Paqëndrueshëm karakterin. Më ka ngelur një merak i vogël. Po, Historia e atij burrit që kërkonte ai shumë lek, nuk e mora vesh për çfarë i kërkonte. Nesër, nesër. Nesër, do pres deri nesër. S'kemi kohë. Ai ka hedhur në gjyq ieri. Po se ishte një shumë shumë e madhe. Po, ai ka hedhur në gjyq uh, autoritetin e transportit të shtetit të New Yorkut, mm. ka hedhur në gjyq bashkinë e qytetit të New Yorkut, ka hedhur uh, në gjyq uh, dyqanet, rrjetin e dyqaneve Au Bon Pain me bukë të mirë që janë uh, dyqane sanduiçesh. Au Bon Pain. Po. Ka hedhur në gjyq uh, aeroportin La Guardia, ka hedhur në gjyq uh, wow. marketin e madh Kmart, që është një tip Carrefouri, po them i Ka Amerikës. hedhur në gjyq qytetin. Ka hedhur në gjyq ë, pronarin e një qeni dhe Oh. disa spitale. Dhe Dhe mbi disa 1000 spitale. persona që i ka përmendur me emër. Po. Ë, Çfarë ka ndodhur është që ë, këtij i kanë shkelur të drejtat e njeriut, thotë ai më kanë kam ë, më ka kafshuar një qen, kafja ka qenë shumë e shtrenjtë në aeroportin LaGuardia dhe për gjitha këto dhe stresin e shkaktuar Edhe mërzinë time të madhe e trishtimin, thotë ai unë hedh në gjyq gjithçka dhe këdo për për shumën e 2 undecilion dollarëve. 2 pra, undecilion. Undecilion është undecilioni është 1 Një një undecilion është 1 me 36 zero bravo. Ky ky kërkon dy të tillë, undecilion. Po, edhe ka çuar domethënë ky quhet Anton Purisima dhe dhe dosja në gjykatë është shumë e madhe. Edhe mesa duket është Komplet i çmendur. Apo, ë uh, thuhet këtu se uh, ky është gjyqi i 20 që ky dorëzon në gjykatë që pas vitit 2004 dhe mes të tjerave që... ka hedhur në gjyq po, ka hedhur në gjyq uh, kazino të ndryshme në Las Vegas, ka hedhur në gjyq banka të ndryshme dhe ka hedhur në gjyq Republikën Popullore të Kinës. Oj. Po. ky më duket se nuk ka punë dhe s'ka ç'bën. Nëse ky është uh, mesa duket i shkarë. Ieri po. Ka hedhur në gjyq aeroportin e La Guardia se kafeja ishte shumë e shtrenjtë në aeroport. Mirë, ne do të kthehemi sërish nesër në klubin e mëngjesit 9:57 minuta miq të dashur. Është Sergio Mendes uh, bashkë me The Black Eyed Peas me Mas Que Nada që e mbyllin. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur. Mas Que Nada. Black Eyed Peas came to make it hot. We be the fire starter. Bubbling up just like lava, like lava.